wa ta'ala yeye ndiye ambaye aliyekuumbeni na yale ambayo pia mnayoyafanya ndugu zangu katika imani ilikuwa ni ada ya mtume alayhi salatu wassalam katika munasaba wote katika ile minasabati ambayo alikuwa anakutana nayo ilikuwa ni desturi yake na ulikuwa ni mwenendo wake akisema kabla ya hutuba yake na kabla ya dawa yake na kabla mawaidha yake na kabla ya kalima au nasaha ambayo alikuwa akikusudia kuitoa katika sehemu yoyote ambayo ilibidi aseme au atoe hutuba au mawaidha au nasaha au jawabu au kuna ugeni ilikuwa ni ada ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akisema mwanzoni mwa hutuba yake innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la hadi mwisho akisema fa inna ahsana fa inna ahsana alhadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من نهاية مع علماء نوانا وشووني وكي إسلام وكي أبجينا وكسيما هي اللي لقوة نخطبة الحاجة نخطبة الحاجة بمعنى حيجة سمليوة sehemu yoyote ambayo Rasul alayhi salatu wassalam alitoa hotuba yake asitangulize kuanzia maneno haya utaona Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam katika dawa yake katika uhai wake katika zama zake yeye katika jambo ambalo alikuwa akiliogopea na akilitahadharisha na akilisisitiza na akilikariri mara nyingi sana ni suala zima la waislamu kutahadhari na kujiweka mbali na bid'a na uzushi nabii Muhammad alayhi salatu wassalam katika zama zake yeye katika uhai wake yeye alikuwa sana akitahadharisha na uzushi katika dini muda ambao zama ambazo ilikuwa hakuna bid'a yoyote katika uhai wake mtume alayhi salatu wassalam katika uhai wa nabii Muhammad alayhi salatu wassalam hapa kupatikanapo bid'a ya aina yoyote siyo ya maneno siyo ya itikadi na wala siyo ya vitendo kwa sababu yeye alikuwa yuko hai wahyi unashuka anapata maelekezo na amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwalimu yeye ndiye mtume aliyeteuliwa ndiyo marejeo na ndiyo ambaye alikuwa akiyafafanua na kuyaelekeza mambo yote ya dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akitaka yawafikie waja wake na viumbe vyake katika umma huu wa mwisho ummati Muhammad alayhi salatu wasalam utajiuliza kwa nini mtume alayhi salatu wasalam alikuwa yeye akitahadharisha sana na bid'a zama ambazo ilikuwa hakuna bid'a hapa kuwepo na bid'a yoyote katika zama za mtume alayhi salatu wasalam lakini kwa nini alikuwa akiutahadharisha sana umma wake na bid'a kwa sababu kama kuna jambo baya katika dini yetu kama kuna jambo ovu katika dini yetu kama kuna jambo ambalo linaondosha yale mafundisho sahihi ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam kama kuna jambo ambalo linakuja kuuchafua wahi wa Allah tabaraka wa taala katika dini hii baada ya shirki hakuna isipokuwa ni bid'a katika dini ya Allah tabaraka wa taala kama kuna dhambi mbaya dhambi kubwa baada ya shirku billah baada ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala ni bid'a ni kuzua katika dini na leo ukiangalia sio swala sio zakawat sio haji sio umra sio ibada yoyote ila ndani yake imezungushiwa bid'a nyingi ndani yake au kabla yake au baada yake na hii ni kutokana na hii ni kutokana na sababu moja pekee ya waislamu ya waislamu ya waislamu kuwa mbali na dini yao kuisoma kuwa mbali na dini yao kuifanyia kazi kuwa mbali na dini yao kuyafikisha na kulingania dawa sahihi dawa ya nabii Muhammad alayhi salatu wassalam ndugu zangu waislamu Allah tabaraka wa taala yeye miongoni mwa kuwalaumu watu wa bid'a na kuwasema vibaya watu wa bid'a alisema am lahum shuraka am lahum shuraka kwamba watu wanao washirika wengine asiyekuwa Allah tabaraka wa taala am lahum shuraka au watu wanao washirika sharau lahum min ad-din kwamba hao washirika wamewawekea wao sheria katika dini hii ma lam ya'dham bihi Allah katika mambo ambayo hakuyatolea ruhusa wala kibali wala idhini Allah tabaraka wa taala am lahum shuraka au wao wanao washirika sharau lahum min ad ambao wamekuja kuwapangia wao na kuwatungia wao sheria katika dini hii ma lam yadham bihi Allah katika mambo ambayo hakuyaruhusu Allah subhanahu wa ta'ala mubtadi ambaye anafanya bid'a yakulu bilisani halihi anakuwa yeye anasema kwa ulimi anakuwa yeye anasema kwa ulimi hali yake kwamba rasul alayhi salatu wassalam ma balagha risala kwamba yeye hakuufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala au kwamba rasul alayhi salatu wassalam kuna baadhi ya ujumbe na mafundisho na ibada alifanya kuzifanyia khiana hakuzifikisha kwa umma kwa hiyo wao sasa wamekuja na kuyaleta na kuyabainisha na kuwaambia waislamu mambo ya qurba mambo ya kheri mambo ya taa mambo ya ibada ambayo hakuwahipo kuyafikisha kuyasema kuyafundisha nabii Muhammad alayhi salatu wassalam na ndio maana ar eh, rasul alayhi salatu wassalam katika hutuba zake zote alikuwa yeye akiwatahadharisha sana umma wake kujiweka mbali na bid'a na sasa bila utaijuaje bid'a utaijuaje kama wewe huna desturi kama wewe hujaamua mpaka leo kukaa katika madaris kukaa katika halakati ilmi ukasoma elimu yako ya kisheria ukaisoma dini yako na ndiyo maana al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab an-Najdi rahimahullah ta'ala katika risala yake ndogo lakini kubwa aliyetunga katika masala au katika masaili ambayo mwanadamu kila ambaye ni mwanadamu ataulizwa pale anapoingizwa tu katika mwana wa ndani wake akawa Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab an-Najdi rahimahullah ta'ala ameleta risala hii kuwa tanabahisha bali kuwafungua macho bali kuwazindua waislamu wajiandae na masuala ambayo hakuna budi hakuna njia wala hakuna hipa, hakuna hila ya kukwepa kuulizwa once baada ya kuingizwa ndani ya kaburi yako akasema i'lam rahimakallah i'lam rahimakallah jua Allah kurehemu annahu yajibu alaina ya kwamba inawajibika inalazimika juu yetu sisi waislamu taallum arba'a masail kujifundisha kwenda kuyasoma masala manne arba masail kuyajua masala manne wala amalo bihin na kuyafanyia kazi akasema al-ula mwanzo kiongozi al alilm ni elimu ni elimu waislam mkombani na dini yenu elimu haimjaipa nafasi ambayo inastahili nikisema elimu namaanisha elimu ya kisheria kwa sababu lillahi alhamd mashule elimu ya sekula alhamdulillah kuna madaktari kuna maprofesa kuna wenye master degree kuna wenye degree wana diploma wana vyeti wana form 4 kuna wataalamu kadhaa wa kadhaa lakini katika dini lakini katika dini wala tuseme kwamba watu wasiende mashule au wasisome la wasome kiasi ya haja lakini shughuli ambayo yashughulishe ni kufuatilia kukaa kitako kuisoma dini yao kwa sababu masala ya kwanza al-Imam aliyoweka akasema al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa huwa ma'rifatullah akaitambulisha ilmu akasema elimu ni kumtambua Allah ni kumtambua Allah tabaraka wa taala wa ma'rifatu nabiyhi na kumtambua na elimu ambayo itakupelekea wewe umjue mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam wa ma'rifati dini al-islam bil adilla na la tatu kuijua dini ya Uislamu kwa dalili zake nasallallahu at-tawfiq was-sadad alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd alimam Muhammad ibn abd alwahhab an-Najdi rahimahullah ta'ala katika masala ambayo aliyaweka kwamba ni masala ya lazima masala ya lazima muislamu kuyajua kasema ni masala manne ya kwanza alilmu elimu elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala elimu ya kumjua mtume Muhammad alayhi salatu wassalam elimu ya kuijua dini yako lakini kwa dalili sio kasema shekhe ndio wazee walivyosema hivyo haya tokea zamani yapo haya tuliyaona kwa wazee na wazee na wazee la elimu elimu ya dini yako swala yako uijue kwa ushahidi wake zakaa yako uijue kwa dalili yake funga yako uijue kwa dalili zake haji yako na umra uzijue kwa dalili zake biashara biashara ni amana mahusiano kukopeshana rahani au chochote katika hiba ndoa talaka mazishi na mingine yote lazima wewe muislamu katika lile ambalo unataka kuliendea kabla ya kuliendea lazima uwe umeshakwenda course madrasa msikitini kwenye halka ukalisoma jambo hilo mwanzo mwisho baadaye ndio uliingie na usiwe tayari na wala usighururike kwamba ah watu wengi hawasomi na mimi sisomi elewa kila mmoja kama ambavyo amezaliwa peke yake kadhalika atakufa peke yake na pia ataulizwa maswali kaburini peke yake na pia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kusimamishwa na aulizwe peke yake aulizwe peke yake hamtaulizwa kimakundi utakwenda kuwajibika kutetea na kukomboa nafsi yako mbele ya Allah tabaraka taala ukiwa mwenyewe kujua dini kwa dalili leo waislamu tuna mwezi wa Rajab Rajabun Mubarak ambao waenda mwishoni twajiwa na Shaaban itafatiwa na mwezi ambao twaungojea kwa hamu zote Ramadhan msimu wa kuchuma mengi waislamu kwa muda mfupi sana rajabu hii Rajabu hii waislam qulna wanaqul wasanaqul tulisema twasema na tutasema tena kwa vinywa vipana kwa sababu ni dini kwa sababu ni amana kwa sababu ndiyo ujumbe na ndiyo dhamana ambayo ametutwisha nayo Allah tabaraka wa taala kufikisha dini yake kwa mujibu wa mafundo, mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam waislam enyi waislam rajabu hii naam ni mwezi miongoni mwa miezi minne mitakatifu hilo halina shaka ndani yake Allah aliposema inna iddat ashhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi kumi na miwili miezi kumi na mbili tokea siku ambayo Allah tabaraka wa taala aliumba mbingu na ardhi katika hiyo miezi kumi na mbili kuna miezi minne mitukufu Allah akainyamazia hakuitaja hiyo miezi kwenye Qur'an hiyo miezi mitakatifu haikutajwa kwenye Qur'an imeashiriwa kusema katika kumi na mbili kuna miezi minne mitukufu leo islamu umehifadhi januari februari machi aprili mpaka disemba hadi mtoto wa nasari school aijua hiyo muulize miezi ambayo imefungamanishwa na ibada zake hakuna hakuna watoto hata watu wazima atakwambia kuna mfungo wa mosi na mfungo wa pili nitajie idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala umuone atakapoanza kuingia kulia na kuchoto mbele na nyuma haile ipo haitaje haitaje kumbe ni muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada alula jumada athaniya wa rajab wa shaaban wa ramadan kadhalika wa shawwal wa dhulqida au dhulqada wa dhulhijja miezi 12 hiyo ndio idadi ya miezi ya Allah tabaraka wa taala akasema katika hiyo miezi 12 kuna minne mitukufu Allah hakuitaja kwa majina lakini katuma mtume lakini kaleta mtume yeye mmoja wa pekee aje atubainishie sisi atuambie kila ambalo sisi latusogeza na, ra, eh, na karibu na radhi za Allah tabaraka wa taala aje atuambie sisi kila ambalo atutahadharishe kila ambalo likatupelekea sisi kusogelea ghadhab na adhabu za Allah tabaraka wa taala rasul akasema thalathu mutawaliyat katika hiyo miezi minne mitukufu akasema mitatu imefatana akaitaja dhulqadati ah, wa dhulhijja wa muharram ni mwezi wa mfunguo pili na mwezi wa mfunguo tatu na mwezi wa mfunguo nne na akasema na huu wa nne wa rajab mudhar baina jumada wa shaaban na mwezi wa nne ni wa Rajab ambao uko kati na kati baina ya mfungo tisa na baina ya Shaaban huo wakati na kati ndio mmoja unakamilisha idadi ya miezi minne mitukufu mbele ya Allah tabaraka wa taala akaishia hapa akahitaji akamaliza lakini lakini yeye rasul ambaye ni mjuzi zaidi tena ni mchaji zaidi ni mwema zaidi hakutuambia enyi waislamu enyi ummati wangu katika mwezi wa Rajab ukiingia anzeni na nyiradi kadhaa anzeni na ibada kadhaa anzeni na kadhaa la alitosha kusema ni miezi minne mitukufu na akaishia hapo bali katika mwenendo wake hakuonekanapo na sahaba yoyote wa makka wala wa Madina wanaume wala wanawake wakubwa au wadogo katika mji wake au safarini usiku au mchana akifanya ibada yoyote ambayo akasema ibada hii mnaifanya ni maalum ni special katika mwezi wa Rajab haijasimuliwa haijasimuliwa si ibada ya maneno si ibada ya vitendo si ibada ya itikadi wala katika badania wala amalia hakuna ibada yoyote ambayo imehusishwa special na mwezi wa Rajab haipo zilizomo ni zile zile tu swala za faradhi na sunna kama funga zilizomo ni siku ya alhamis na jumatatu au mwezi 13 14 na 15 hakuna la ziada hamna la ziada sasa leo kuna baadhi ya watu wazima Allah waongoze katika njia ya sawa wameanza kifungo tokea mwezi wa Rajab mwanzoni asema Rajab ibidia sasa Rajab wafunga Rajab wanafunga na Shaaban wanafunga na Ramadhan miezi mitatu la haula wala quwwata illa billah bali katika mwe, katika mwaka mwaka 2000 nadhani kama sijakosea ni kumi na tatu au mwaka elfu na tatu au elfu2 na tatu au na 2004 wakaja na jambo jingine jipya wakasema tukifunga Rajab na Shaaban na Ramadhan hiyo itakuwa ni siku 90 30 Rajab 30 Rajab eh, Shaaban 30 Ramadhan 90 mwenyewe akasema itakuwa bado hapa hatuja hatujakamilisha idadi sasa baada ya Ramadhan wanakula ile sikukuu ya kwanza tu baada ya hapo wanafunga tena siku kumi wasema kukamilisha idadi ya siku mia moja ya asafa ala yusuf وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم wazee wazee wetu tunaowapenda kwa sana katika nyoyo zetu mbona mwajitia katika balaa mbona mwasema ni kheri eh sawa mmoja asema eh sawa mtume akusema wala hakufunga yeye wala hakufundisha lakini je kufunga ni shari haya manake aliyezini na aliyefunga ni sawa hiyo ndo maneno yake mi nafunga lillah tabaraka taala nataka kheri na thawabu ami ami yangu mambo hayako hivyo mambo hayako hivyo anasema ndugu yake mtume ndugu yake wa babake mdogo mkwewe mtume kadhalika khalifa wake wanne ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu anasema maneno haya lau kana dinu birra'i lau kana dinu birra'i lau ingekuwa hii dini yetu dini ya Uislamu ingekuwa inakwenda kupitia rai na mawazo kila mwenye wazo lake alete kila mwenye fikra lake alete lakana asfala alkhuffi aula bilmashi min alahu ingelikuwa ingelikuwa ingelikuwa kule kupaka na kupangusa chini ya hofu ni bora zaidi kuliko juu yake lakini nimemuona mtume wa Allah alayhi salatu wassalam akifuta juu yake sasa ustadhi dini haiendi mimi naona ah husi urojo kwamba atia pilipili kidogo tia na ukali kidogo tia masala kidogo la hii ni dini ina Allah tabaraka wa taala dini yake kalta Qur'an kalta mtume katuachia sunna mlango wa mawazo kwenye dini haupo kwenye dini kuna kuna al-istislam lillah kuna kunyenyekea kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala hao aina ya kwanza aina ya pili wale ambao wanavizia kufunga mwezi 27 Rajabu hii sema 27 hiyo inakuja tunajiandaa na hapa kwetu bidaa zimejaa tele utasikia tu kwamba redio tena za redio Zanzibar ZBC na nyinginezo pakiletwa utenzi unasema utenzi wa miiraji ngonjera za miiraji jibril kamba mbingi ya kwanza mbingi ya pili atasoma kushajishwa waislam mimi leo natoa challenge jina langu ni Salim Ali Omar nakaa mtoni Kidatu Basra au Mwanyanya au Fuoni eh miji mitatu hiyo mara nyingi wanipata hapa au maeneo ya mtoni Kidatu Mazurui hapo unikosi sometime darajani akitokea akitokea akitokea yoyote katika Uislamu awe shekh awe alim awe ustad awe darwish awe mufti awe kadhi awe maulana awe awe wavyo akiniletea hadithi sahihi ya nabii Muhammad alayhi salatu wassalam aliyosema au aliyofunga au masahaba ambao walipatikana wakafunga mwezi 27 Rajab na mwahidi Allah tabaraka wa taala mbele ya umma wote huu nampa shilingi milioni moja utaipata wapi nitauza honda yangu milioni tutampa moja na la pili ikiwa hadithi hiyo kwa mujibu wa mafundisho ya hadithi na sheria zake na kanuni yake kama hadithi na mafunzo hayo yatakuwa sahihi Ijumaa ijayo mtasimama hapa hapa nianze kupiga tena kelele na kuambia Islam shime tufungeni mwezi 27 Rajab lakini alhamdulillah haitaletwa haitoletwa kwa sababu kwanza maulama hawana kauli moja kwamba rasul alikwenda Miraji mwezi 27 hawana kauli hiyo hatuseme ipo yani tulazimishe hoja tuseme haya ipo miraj rasul alikwenda akiwa bado yupo katika mji wa maka kweli rasul kina miraj kina isra wal miraj lakini safari hiyo aliienda hajahama maka kwenda madina rasul kina miraj yuko maka mnafahamu nyie yuko maka na ibada ya funga ibada ya funga ibada ya funga imeteremshwa imeshushwa na Allah tabaraka taala baada ya rasul kuhama maka kwenda madina mwaka wa pili hijiria ndio funga ya shushwa rasul maka hakuwa nafunga hakuwa nafunga bali tusemea ilipofarishwa funga alifunga rasul yeye alikaa katika uhai wake miaka tisa baada ya kuteremshwa wajibu wa kufunga mwezi wa ramadhani katika miaka tisa aliyofunga rasul alayhi salatu wassalam hakuna mwaka wote ambao alifunga mwezi 27 Rajab hauko bali masahaba zake hawakuifunga hiyo bali tabi'in hawakuifunga hiyo bali atba'u tabi'in hawakuifunga hiyo leo baadhi watasema eh, rasul kenda eh kweli kenda basi tufunge mwafunga nini mwafunga nini ah ni ibada kawaambia nani ani kheri namalizia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yeye katika uhai wake mara moja alikuja akapewa habari kwamba kuna watu msikitini tena katika Masjidun Nabawi Madina kuna watu wamekuja na mtindo wanakaa viduara viduara hilaqan hilaqan hilaqan hilaqa halafu hao watu ikawa wanazongea pale katikati pana mwagwa mawe mbwe mbwe asiyezijua na akasorejeneza chaani donge maeneo huko utaziona ndani ya viporo za mwagwa pale sasa wale watu wale ikawa pana mtu mmoja kama kiongozi asema kabiru miata mara au kabiru miata mara jamaa semeni Allahu akbar mara 100 watu wavuta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar halafu zarejeshwa sabihu allah 100 mara semeni subhanallah mara 100 kwa mawe nasema subhanallah subhanallah subhanallah kadhalika alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kadhalika allahu akbar allahu akbar allah kadhalika la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ikawa kuna baadhi ya watu matabi'i waislamu wasema sahaba lakini wamekaa katika generation ya masahaba wanafanya ibada ya kumsabihi Allah tabaraka wa taala kutumia mawe kutumia mawe kwa mfano sasa si mawe kuna kaunta zile za kwenye vidole zile ka ka ka ka ka ka subhanallah ka subhanallah ka subhanallah ka subhanallah au mwingine ana zile saba tasbihi ile mwenye tembea nayo subhanallah subhanallah subhanallah in dalla ala shay yadalla yadullu ala riya mwenye tembea na tasbihi yake subhanallah subhanallah subhanallah ni mfano zile mbwe Abdullah bin Mas'ud akapeleka habari na baadhi ya sahaba ah, eh e bwana wewe msikitini pale kuna jambo gani akaambiwa haya akamwambia alimpasha habari umewaambia yeye sema ah mimi naacha kama walivyo akaenda yeye akawakuta jamaa wako busy subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah yeye Abdullah bin Mas'ud akasimama mlangoni pa msikiti akawaambia ya ummata Muhammadin enyi umma Muhammadin enyi umma Muhammad ma asraa halakatikum mbona nyinyi mbona nyinyi mweharakisha kuangamia kwenu ya Allah sahaba wa mtume awaambia waislamu wako msikitini wamekaa wasema subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar lakini wasema hayo kuvutia mawe akawaambia mbona mweharakisha kuangamia kwenu ustad utakayeniambia haya kufunga ni vibaya nafunga miezi mitatu lillah vibaya nitakwambia kasema Abdullah bin Mas'ud ma asra'a halakatikum mbona mharakisha kuangamia akawaambia hizi hapa nguo za mtume bado hasijachaka kafa juzi hivi hapa vyombo vyake havijavunjika akawaambia antum a'lamu min nabiyikum nyinyi bwana mtakuwa nyinyi mna ilmu zaidi kuliko mtume wenu nyinyi mna elimu zaidi ya mtume au taftahuna baba dhalala au sasa mwaufungua mlango wa upotevu wakifanya subhanallah alhamdulillah lakini kutumia mawe kutumia mawe hawakuwa wakitumia vidole rasul akisema subhanallah kwa vidole kwa vidole kwa vidole vyake vitano baada ya sala adhkaru sabah wal masa adhkaru nom akikount kupitia vidole leo kuna mjapani na mchina mpaka waje hizo punje hizo wale watu wakatolewa msikitini na wakakebewa makali sana kwa sababu walikuja na jambo jipya ambalo masahaba hawakulijua hawakuliona hawakufundishwa na mtume alayhi salatu wasalam ndio maana ikawa rasul hutuba zake sana akitahadharisha akitahadharisha na bid'a ikija bid'a yaondoka sunna ikikaa bid'a sheria inafilizwa ikija bid'a dini itaanza kupotea pole pole tumomba Allah tabaraka wa taala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alula aturejeshe ummati Muhammad katika uongofu wetu na elimu yetu atuzindue baada ya ghafla atuongoze katika njia ya sawa na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa waja ambao walioshikamana na sunna za mtume wake kwa dhahir na kwa siri innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi eh, walhamdulillahi rabbil alamin